פרק מ. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא יינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור, והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד אדוני, וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא? כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי וכוח קולך, מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו. כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא עלות ינהל. מי מדד בשועלו מים, ושמים בזרת תיקן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים? מי תיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודענו? את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודענו, הן גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו, הן איים כדק יטול, ולבנון אין די וער, וחייתו אין די עולה. כל הגויים כאין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו. הפסל נסך חרש, וצורף בזהב ירקענו, ורתוקות כסף צורף. המסוכן תרומה, עץ לא ירכב יבחר, חרש חכם יבקש לו, להכין פסל לא ימות. הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגד מראש לכם, הלא הבינותם מוסדות הארץ. היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטה חדוק שמים וימתחם כאוהל לשבת, הנותן רוזנים לעין, שופטי ארץ כתוהו עשה. אף בל ניטעו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם, וגם נשף בהם ויבשו, ושערה כקש תסתאם. ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבעם, לכולם בשם יקרא. מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני, ומאלוהי משפטי יעבור, הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם אדוני בורא קצות הארץ. לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן ליעף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו. וקובע אדוני יחליפו כוח. יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו.